Homai intervenoi en la natura medio. Dum la laste pasintai ardecoi, la homo grave modifis la naturan medion. Ciu per sen arbarigo, ciu per agriculturo. Sed la influo de la homo pri la flauro estas constatebla de jam MULTI pli longa tempo, ol oni pensis. Cai gi estas ec pli forta, o la shangioi ie la fino de la lasta glazie poco. La homo modifas la vegetajaron de la terro almenau sam grade, qui el tion causis la climata e shangioi ie la fino de la lasta glazie poco. Tion concludas scientistoi e la analiso de fossiliai polenoi. La tut terra disvastigio de la homo la evoluo de la agriculturo, cae la for haccado de arbaroi, appartenas alla homai influoi, ciui dum la lastai tri mil, gis quar miliaroi, dauri pove modifis la plantan diversetson de spezioi, ciel tion raportas la internazia esplorista te amo en faca magazino. Cune cun la influo de la climata shangio, la transformigio de la ecologia e sistemoi supposeble ancora o pli rapidigios. La teamo prilumigis fossilia in specimeno in de polenoi, kiui estis collectitai tut monde, kai estis registritai en datum banco. Ili povas doni valora in vidoin en la pasintetson. Se polenoi exemple falas en lagoin, ili tie deponigas, tavolon post tavolo. En bor cernoi de la sedimentoi eblas pli poste reconstrui planta in comunumoin ciui agias milo in daiaroi. En tutte la esploristoi consideris 1181 specimenoin el ciui continentoi, excepte de Antarctico ili completigis la datumoin per statisticae analisoi, cae tiel reconstruis la transformigioin de la ecologiae sistemoi dum la passintai dec hoc miliaroi. Unuan tramezzan transformigion ili vidas dum tiu epoco ciam la glacieioi retirigis la fino de la lasta glacie epoco, cae ciam la mediae circonstanzoi forte changigis. Tio ocasis sur la diversae continentoi dum mai samei epocoi, nome dum tempo spazio, de antau hoc mil, gis antau dexes mil jaroi. Seque stabiligis la ecologiae sistemoi, gis, comenzante antau proximume quar mil jaroi, la plantae comunumoi de nove grave changigis tio estas interesa el trovajo, char dum la lasta e kelk miliaroi ne ocasis multe concerne la climaton, sed la pasioi de la changigioi de la ecologiae sistemoi estis same grandai au pli grandai cion ni estis vidintai ecte de la lasta glacie poco gis hodiau, diras sciencisto. La studajo de la esploristoi ne explicite intensis esplori causoin de la changigioi. Sed pro la tempa proximezzo, la sciencistoi credas, che agoi de la homo, precipe la comenzo de la agriculturo, la ecesto de urboi, cae de grandai civilisoi, estas la causo de la observitae changigioi. La antropoceno, do la erao en quiu la homo estas unu el la plei gravai influ factoroi sur la tero, la scientistoi, ne commensigis nur ecte la industriigo, se tiam multe pli frue.